ទន្ទឹមនឹងនោះដែរខ្ញុំសូមគោរពអញ្ញាតជំរាបជូនថា មានពាក្យចចាមអារាម ដែលបានលើកឡើងថាអ្នកដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនោះ គឺដោយសារវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមធ្វើការច្រានចោលទាំងស្រុងនៅពាក្យចចាមអារាម នៅពាក្យប្រឌិតដែលបានយករឿងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មកផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការស្លាប់របស់បុគ្គលទាំង8រូបនេះ